بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين محترم برادر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان درسنا آخر ده بز demokratizmning asosi bo'lmuş <coughs> aksariyat ko'pchilikka rioya qiladigan shu muhim nuqta to'g'risida Qur'oni Karimning ko'p oyatlarini aytib berdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida ham shunga o'xshaydigan kalomlari bor. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sallam إنما الناس كالإبل المئة لا, لا تكاد تجد فيها راحلة خلق يوستا تيغوك شايدة مشكل كيسز بلرده بيتا سنهام سفر لا يقطبسيس بيتا سنهام سفر لا يقطبش قيم بلاريكن يعني كوب تلك بلر يوستا تويا لكن من دان بيتا سنهام سفر لا يقطب الميده İmam Bukhari, İmam Muslim ve başka imamlar şu rivayetine rivayet kıldı. Abdullah bin Umar radıyallahu anhumeden. Yana Abu Said Hudri radıyallahu teala anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şu rivayeti keledi ki Yekulullahu Teala Allah Teala kıyamet günü de ayetede Ya Adem ahric ba'athen nar cehennemnin mecmuasını çıkarın. ya'ni jahannamga boradiganlarni chiqaring. Qala va ma ba'thun nar aytdiki nima degan bu jahannamning majmuasi, jahannamiylarning jamoati. Qala min kulli 1999 har mingdan 999 9 ta inson jahannamga kiradi. Ya Alloh Allah panoh bersin. Amin. Fa indahu yashibu as-saghir Shu holatda kechkina bola chol bo'lib qoladi. Kechkina bolaning sochlari oqaradi. Va tadau kullu zati hamlin hamlaha. Har homilador ayol o'zining hamlini tashlab qo'yadi. Va tarannasa sukara va ma hum bisukara. Va siz odamlarni mast ko'rasiz. Vaholaki ular mast emas. Walakin Alloh, walakin azaballohi shadid. Lekin Allohning azobi qattiqdir. A'zanalloh. Alloh pana versin. Hada shar'ullohi va dinulloh. Mana shu Alloh taolaning shariati, Alloh taolaning dini ko'pchilikning adashligini va munharif bo'lishligini aytibdi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda shuni aytdiki, inil hukmu illa lillah. Hukm Allohniki, hukm aksariyatniki emas. Amma demokratizm va demokratizmga da'vat qiladiganlar bular Alloh taolaning hukmi va Alloh taolaning shariatiga taslim bo'lishga rozi emas. Ular inil hukmu illa lillah degan oyatini ishsa inil hukmu illa lil aksariya dedi. Yo'q, hukm aksariyatniki. Qaysi taraf ko'pchilik bo'lsa, o'sha taraf g'olib bo'ladi dedi. Ustoz aytadiki, kimki bu demokrat ularga ergashsa, ularning yo'lida yursa, ularning demokratizmni to'g'ri desa, unga la'nat bo'lsin, unga halokat bo'lsin, agarchi uni soqoli qancha uzun bo'lsa ham va uning ko'ynaklari qancha sunnatga rioya qilingan bo'lsa ham. Kim bo'lishdan qat'i nazar, bularni bularga hammasiga la'nat bo'lsin deydi. Biz shu gapini, ya'ni la'natni dunyoda ham aytamiz, shoyatki ular qaytsin. Va oxiratda ham. Oxiratda ularda ko'p mushkil bo'ladi. Zaraki shu gapini bular ya'ni uzoq bo'lsinlar, uzoq bo'lsinlar degan gapini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitadi. Musulmon degan ko'pchilik odamlari payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldida havuzga keladi va payg'ambar alayhisolatu vasallam xursand bo'lib aytadiki, "Kelinglar, xush kelibsizlar dedi lekin lekin malaikalar aytadiki siz bilmaysiz bular qancha bid'atlarni yaratib qo'ygan shunda payg'ambar alayhisolatu vassalam aytadilarki suhqan suhqan liman baddala ba'di mendan keyin meni dinimni o'zgartirib tashlaganlarga la'nat bo'lsin va la'nat bo'lsin ular allohning rahmatidan uzoq bo'lsin ya'ni suhqan suhqan ay bu'dan bu'dan Uzoq bo'lsin ular, uzoq bo'lsin. Shu demokratizm ma'nan ham yomon narsa va uning asli ham yomon narsa. Bu aslan kufrdan chiqdi, ilhad Alloh taolaning inkoridan chiqdi, shirk va fasodning urug'idan chiqdi. Avropada shu demokratizm shunda vaqtda tug'ildi, shunda vaqtda vujudga keldiki, Bular podshalardan ham charchagan va chirkovning poplaridan ham charchagan. Podshalar ham bularga zulm qilar edi va chirkovning poplari ham zulm qilar edi. O'sha vaqtda bular din dunyodan uzoq bo'lsin deb narasi bilan chiqdi, shiori bilan chiqdi. Mulla, ya'ni pop pop chirkovda tursin va hokim qasrda tursin degan shiori bilan chiqdi. Va hattoki bular o'sha vaqtda shunday der edi, eng oxirinchi podshani eng oxirinchi popning ichki bilan urab o'ldirib tashlanglar edi Tushundilarmi? Ha? Uslubu akhira malikin bi am'ai akhir qissisin. En oxirinchi podshani, en oxirinchi popning ichki bilan ichik. shu ichaklar bilan urrab o'ldirib tashlanglar dedi. Bo'g'ib. Ya'ni shu xalq o'sha vaqtda podshoning zulmidan va popning zulmidan charchagan shu xalq. O'sha vaqtda shu demokratizm tug'ilgan. Ammo bizga alhamdulillah shu narsalar kerak emas. Bizda alhamdulillah podshalar ham amirul mu'minin bo'ladi va pop yo'q bizda. Ahli ilmlar va ahli ilmlar payg'ambar alayhisolatu vasallamning balki payg'ambarlarning o'rinbosarlari bo'ladi. Shuning uchun bizga shu demokratizm degan narsa umuman kerak emas. Va shuning uchun bizda din va dunyo ikkita narsa emas. Bizda din va dunyo ikkisi bir narsa. Dinni dunyo bilan isloh qilamiz, ya'ni yordam beramiz va dunyoga din bilan yordam beramiz. Dunyomizni ham din bilan kuchaytiramiz. Dini ruhiya bilan. Va dinimizni ham dunyo mol mato va g'animat va hokazo narsalar bilan kuchaytiramiz. Biz din va dunyoni farq qilmaymiz. Balki biz dinimiz shuni tushuntiradiki, sizlar mana shu dunyodan oxiratingiz uchun ishlanglar deydi. Ammo bular bu nasroniylar, bu yahudlar bular o'zlarining zolim podshalardan va o'zlarining zolim poplardan, bobolardan charchagan, zerikkan. O'sha vaqtda bular shu shiorini ko'targanki, din boshqa bo'lsin va dunyo boshqa bo'lsin. Mana cherkovni shu pop boshqarsan, ammo dunyoni biz xalq boshqaramiz deb chiqqan. Mana shunda yomon joyda tug'ilgan din ekan bu demokratizm. Shu bizga zarurati yo'q shunga. Biz shu demokratizm degan dinga aqidasiga muhtoj emasmiz alhamdulillah. Mana shu din va dunyo judo bo'lgandan keyin livotat, zino, ariq ichish va hokazo fohishalar hammasi joiz bo'lib ketdi. Shuning uchun birodarlar, bu demokratizmni shura deb urushmaydi, magar ikki kishi. Imma demokratiyun kafir av safihun jahil. Ya kafir demokrat siz bilan munozaralashadi, jidallashadi, ya ahmoq jahil odam. Ki shura mana nimada bor ekan deb demokratizmda shura bor ekan deb sizni aldamoqchi bo'ladi. Yana birodarlar, shu zamonada ko'p ilmiy istilohlar va ilmiy nishonlar va ilmiy ishoralari aralashib ketgan. Rus va kommunizm kuchaygan vaqtda ba'zilar islomiy kommunizm edi. Tushunyapsizlarmi? Islomiy kommunizm. Al-ishtirokiyatul islomiya bir ajoyib gap deganda, bu kommunizm Allohni inkor qilsa, u <laughs> islomiy qanday bo'ladi? Lekin o'sha vaqtda islomiy kommunizm degan gaplar ham bor edi. Mana hozir ham shu islomiy demokrat Bu demokrat Alloh taolaning hokimiyatini inkor qiladi. U islomiy qanday bo'lish mumkin? Lekin mana dunyoda shunday fitnalar va mushkilatlar bo'lib turadi. Va bu badbaxtlar o'zining soxtama qonunni dustur deydi, manhaj deydi. Va qonunni biladiganlarni fuqahaul qonun deydi. Qonunning ulamolari deydi. Xuddi biz islom shariatida fuqahaul shari'a deymiz. Bular ham fuqahoul qonun deydi. Va bular shariat alfozini ko'p-ko'p ishlatadi. At-tashri' dedi, musharri' dedi, al-halal, al-haram hammasini ishlatadi. Fala hawla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Bu badbaxtlar, ya'ni Alloh taolaning dini bilan ko'p o'yin qildi. Faya hasratan alal ilmi val ulama. Ilm va ulamolarga hasrat bo'lsin. Afsus. Va Alloh taolaning muxlis robboniy doilarga shu bir musibat bo'lib keldi. Ular g'arib bo'lib qoldi. Bugun oddiy xalq emas faqat balki islomga nisbat qiladigan ham ko'pchilik la ilaha illallohning ma'nosini tushunmaydi. La ilaha illalloh bizdan nimani talab qiladi shuni tushunmaydi. kecha kunduzi la ilaha illallohga qarshi ishlarni qiladi. Tauhidning ma'nosini tushunmaydi. Lekin ular o'zini tauhidga da'vat qilyotgan deb o'ylaydi. Va holaki bular yana o'tirib la ilaha illallohning haqiqatini tushunish kerak. Dars olish kerak. La ilaha illalloh deganda o'zi o'zi tushunib bo'lyaptiki, islomning bir nizomi bor, qonuni bor, manhaji bor. Lekin ular la ilaha illalloh deb demokratizmga irg'ishib ketyapti. Mana birodarlar bu yerda oldin ham aytdikki, bu demokratlar aytadiki, Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyruq qildi va shavirhum fil amr. Va yana suratu shurada va amruhum shura baynahum degan oyat bor. Shundan bular istidlol qilib shuni aytadiki, mana islomda ham shura ekan, demokratda ham shura bor ekan, demokrat parlament va hokazo. Allama Ahmad Shakir rahimahulloh bu kishining ozgina nimasini bu yerda naql qilyapti ustoz. Ki Alloh taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamga bulardan maslahatlashing, bular bilan maslahatlashing, bulardan mashvara so'rang degan odam kimlar edi ular? Humur rijalus solihun alqaimun ala hududillah. Ular yaxshi solih odamlar edi. Alloh taolaning hududlarini rioya qiladiganlar, Alloh taoladan qo'rqadiganlar, namoz qoyim qiladiganlar, zakot beradiganlar, Allohning yo'lida jihad qiladiganlar shunday odamlar edi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham shunday odamlarga aytganki, shunday odamlar to'g'risida aytganki, liyalini minkumul ahlami wan nuha. Aqllik va farosatli odamlar menga yaqin tursin degan namoz vaqti. Laysuhumul mulhidin. Shu mashvara mulhidlardan so'ralmaydi, Allohni inkor qiladiganlar. Valal muharibin li dinillah. Va Alloh taolaning diniga qarshi jang qilyotganlardan maslahat so'ralmaydi. Valal fujjar allazina la yatawarrauna an munkar. Biron munkar munkarishdan taqvo qilmaydigan fojirlardan maslahat so'ralmaydi. va Alloh taolaning diniga qarshi shariat yasasa bo'ladi, qonun yasasa bo'ladi degan odamlardan maslahat so'ralmaydi. Ha ulay va ulayk aytadiki, bular va ular kofir bo'lsin, fosiq bo'lsin. Bularning eng yaxshi joyi nima? Tahta sayf va savt. Qilich ostida ya darra ostida bo'lish kerak bular. Bular maslahat so'raladigan ya mashvara qilinadigan odamlar emas. Misol uchun Zardori bo'lsin, Qarzay bo'lsin va hokazo, bular bularning hukmi nima? O'ldirish. To'g'rimi? Bularni qilich ostidagi qo'yish kerak. Kallalarni olish kerak bularni. Ya toshboron qilish kerak, zinokorlar, bular fojir fosiqlar. Ummatni sotib qo'ygan odamlar. Bulardan maslahat so'raysizmi? Bulardan mashvara so'raysizmi? Shuning uchun birodirlar, bugungi kunda agar biz parlamentda o'tirgan shaytonlarni ko'rsak, bularning aksariyati fosiq, fojir, zinokor va dunyoda bor yo'q yomon narsalarni qiladigan odamlar. Eng yomon odamlari parlamentda o'tiradi. Va soqolini qo'yib, sallani o'rab o'tirganlari ham kam yomon emas. Lekin odamlar ularning uzun-uzun soqollarini ko'rib, uzun-uzun bu kiyimlarini ko'rib aldanib ketadi. Bular bilmaydiki bular qancha yomon ishlarni qilib yuribdi. Eng yomon ishi shuki dinni sotyapti. To'g'rimi? Mana birodirlar <coughs> shu 4-chi 3-chi e, shubha edi. Shunga bir uzun mufassal javob berildi. Men yana bir javobini qo'shmoqchiman bu yerda. Shu javobni ham ko'p ahli ilm birodirlarimiz, ustozlarimiz aytadi. Mana bular aytadiki, demokratizm shu ham islomga yaqin dedi. Zeraka berda shura bor va islomda ham shura bor, to'g'rimi? Ya'ni bir nima nimasi bor dedi-da, de, o'xshaydigan ish bor. Unday bo'lsa, birodarlar, dunyoda hech qaysi joyda kofir qolmasa kerak. Yahudlarning dinida ham islom diniga o'xshaydigan ba'zi narsalar bor. Nasronilarning dinida ham islom diniga o'xshaydigan ba'zi narsalar bor. Xuddi shunday majuslar va hokazo hamma dinlarda islom diniga o'xshaydigan ba'zi narsalari bor. To'g'rimi? Misol uchun mana Yahudlarning dinida islom diniga o'xshaydigan nima bor? Tauhid bor. Ular ham la ilaha illalloh dedi. Faqat Muhammad Rasulullohni qabul qilmaydi. Shundaymi? Musa Rasululloh dedi ular. Va nasronilar ham shunday. Ular ham la ilaha illalloh dedi. Ammo Isa Rasululloh dedi ular. Unday bo'lsa dunyoda hech kim kofir qolmadi-da. Mana islomga o'xshaydigan ba'zi narsalar bor ekan. Demokratizmda ham islomga o'xshaydigan ba'zi narsalar bor ekan. Unday bo'lmaydi, birodarlar. Biz islomni 100% qabul qilamiz. 99% 99% islomni qabul qilmaymiz. Tushunyapsizlarmi? Islomni biz 100% islomni qabul qilamiz. 99% islomni qabul qilmaymiz. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shuni buyruq qilganki, "Qul ya ayyuhal kafirun" va oxirida "Lakum dinukum valiyadin". Sizlarning diningiz sizlarga va biz dinimiz bizga. Ozmas ba'zi narsalar agar o'xshab ketsa, shun bilan bu demokratizm bu islom bo'lib ketmaydi. Bu demokratizm buning asl asoslarini aytganmiz. Ki uchta buning asoslari bor. Birinchi, hokimiyat xalqniki bo'ladi. Mana bu islomiy usulga qarshi. Ikkinchi, <coughs> barobarlik. Barobarlik degan narsa shu ham islomiy usulga qarshi. er xotin hammasi barobar, jinoyatchi va yaxshi odam hammasi barobar, hammasi inson. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? barobar bo'lmaydi. La yastawi ashabun nar va ashabul janna. Hal yastawi allazina ya'lamuna val allazina la ya'lamun? Barobar emas. Alloh taolo aytayapti barobar emas. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور برابر مس ديابت الله تعالى Bu ham Alloh taolaning shu ahkomlarga va shu farmonlarga qarshi. Va uchinchi nima edi? Erkinlik. Va erkinlik ham uni ma'nosini ko'p tushuntirib qo'ydik. Bularda erkinlik ma'nosi shuki, islom dinidan erkin. Bo'lmasa nima uchun bizga bugun fursat yo'q? Jihad fi sabilillahga da'vat qilishga bizga ham fursat berilsin televizionlarda. Hattoki musulmonlar o'zlari yasab chiqaryaptikan filmlar, tashviqot, targ'ibot narsalarni ular qo'ymaydi. Agar so'z erkinlik bo'lsa, bizga ham bo'lish kerak. Bu hammasi aldav, hiyla, makar va yahud nasoralarining bir yo'shtirilgan ishlari birodirlar. Shuning uchun bundan ehtiyot bo'lish kerak va Alloh taoladan tavfiq so'raylikka Alloh taolo bizni haq ustiga sabit qadam qilsin va shirk va irtidodga oboradigan bu demokratizm kasallikdan marazdan hammamizni saqlasin amin ya robbil alamin 4-chi shubha 4-chi shubha shuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hilful fudul degan bir kelishuvda ishtirok qilgan edilar mana bular shunda aytadiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hilful fudulda ishtirok qilgan ekan shuning uchun biz ham parlamentda ishtirok qilsak bo'ladi. Ya'ni bularning dalilning kuchi shuki, payg'ambar alayhisolatu vasallam bu kofirlar bilan birgalashgan. Bir, birlashgan vaqtda ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kofirlar bilan birga o'tirgan. Shu ittifoqda. Birga o'tirgan, shuning uchun biz ham kofirlar bilan birga o'tirib islomga xizmat qilsak bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Lekin Birodirlar, ustoz aytadiki, bu voqea bilan hujjat qiladigan odam ya jahil bu hilful fudulning haqiqatini bilmaydi ya biladi. Lekin haqni botilga va nurni zulumatga, ya'ni yorug'ni qorong'uga va shirkni islomga aralashtiribdi. Shuning uchun birinchi biz hilful fudulning haqiqatini bilishimiz kerak. Nima degan hilful fudul shuni tushunishimiz kerak. Ibn Ishoq o'zining kitobi Sirat va Ibn Kasir va Qurtubi tafsirda va hokazo boshqa ahli ilmlar rahimahumulloh o'zlarining kitoblarida shuni aytganki Qurayshning qabilalari Abdullah bin Judaan degan shu odamning uyida yig'ildi. Va ahadlashdiki, bironta mazlum odam makkalik bo'ladimi ya Makkadan tashqaridan kelgan odam bo'ladimi, o'shanga yordam beramiz. Hattoki uni haqqini qaytarib beramiz. Quraysh shu hilfni, shu ittifoqni kelishuvni hilful fudul deb nom qo'ydi, ya'ni hilful fadoil. Fazilatlik kelishuv, fazilatlik ittifoq. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Abdullah bin Judan degan shu odam bir sharif odam edi, bir hurmatli inson edi. Shuning uyida shu ittifoq bo'lgan edi. Ki makkalik mazlum bo'ladimi yo makkadan tashqaridan kelgan odam mazlum bo'ladimi? biz hammamiz unga yordam beramiz va uning haqqini beramiz. Ammo Ibn Kafir rahimahulloh aytadiki, arablarda hilful fudul degan shu ittifoq kelishuv eng yaxshi kelishuv edi. Eng birinchi Zubayr bin Abdul Muttalib shunga sabab bo'lgan edi. Va bu hilful budul va hilful fudulga asos nima narsa bo'lgan? Dedi Zubayd degan bir qabila bor. O'shanda bir kishi Makka ga kelgan. Tijorat somon bilan. As bin Wa'il u odamdan shu Zubaydidan tijorat somonini oldi. Lekin pulini bermadi. Endi shu Zubaydi tashqirga chiqib odamlardan yordam so'radi. hech kim yordam bermadi, balki Zubaydiga odamlar qarshilik qildi. Shu holatni ko'rib, bu Zubaydi Abu Qubays degan tog'ga quyosh chiqqan vaqtda chiqdi. O'sha vaqtda Quraysh Ka'batullohning atrofida o'tirgan edi. Mana she'rlarni aytdi. Shu she'rlarning maqsadi shuki, e ale Fahar. Fahar bu Abdul Muttalibning eng katta bobolarining nomlaridan. Mudir bin Nazar bin Fahar bin Ma'ad bin Adnan. Bularga aytdiki, mana menga shu zulm bo'ldi. Meni haqqimni o'beringlar deb faryod qildi. Zubair bin Abdul Muttalib turdi va aytdiki, men shunday tashlab qo'ymayman. Undan keyin ko'pchilik keldi. Abdullah bin Judonning uyiga yig'ildi. Bular hammalar shunga ahadlashdiki, biz mazlumga yordam beramiz va zolimni haqqini olamiz. Mana shuni Quraysh Hilful Fudul deb nom qo'ydi va bu Qurayshilar borib shu fazilatlik ishga hammasi yordam berdi. Hilful fudul ya'ni fazilatlik ishlarning ittifoqi. Hammalar As bin Wa'ilni oldiga borib, Zubaydining narsasini oldi va qaytarib berdi. Yana 3-chi voqea bor, ki bir kishi haj qilishga kelgan edi. O'sha odam bilan uning qizi bor edi, Qatul degan. Ko'p chiroylik edi. Uni Nubayh bin Hajjaj degan bir odam o'zini uyiga olib ketdi. Zo'rlab, ushlab olib ketdi. Endi shu mazlum turib yordam so'radi. Va bular shunga yordam berdi. Mana shu Hilful Fudulning maqsadi shu bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu Hilful Fudulda payg'ambar bo'lishdan oldin ishtirok qilgan. Payg'ambar bo'lgandan keyin ham payg'ambar alayhisolatu vasallam aytar edilarki, shahidtu fi dari Abdullah ibn Judan hilfan. Men Abdullah ibn Judanning uyida bir ittifoqga ishtirok qilgan edim. Guvoh bo'lgan edim. Ma uhibbu anna liya bihi humurun na'am. Uning evaziga menga qizil to'yalar bersa, uning evaziga menga qizil to'yalar berilsa, shunga ham rozi bo'lmayman. Walau ud'a bihi fil islam la ajabtu. Mana hozir islom ekan, islom islom vaqtida agar menga biron kishi hilful fudul kabi ittifoqga chaqirsa, men uni labbayk deyman, unga ishtiroq qilaman. Mana Hilful Fudulning xulosasi shu bo'ldiki, mazlumning haqqi oberish va zolimga yordam bermaslik. Tushunyapsizlarmi? Mana hilful fudul shu. Hilful fudulning xulosasi shu. Va to'g'ri, bugun ham agar kofirlar shunga kelishsa, shuni qilish joiz, hech qanday shubha yo'q. To'g'rimi? Zolimga yordam bermaslik va mazlumning haqqini o'berishlik va ta'awanu alal birri va taqvo ولا taavanu alal ismi ul udvan. Bu bor narsa Qur'oni Karimda shariatda. Lekin bular bun, bundan nimani foydalandi? Bu demokratlar bular aytadiki <coughs> Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana kofirlar bilan o'tirib yaxshi ishini qildi. Biz ham kofirlar bilan o'tirib islomga xizmat qilmoqchimiz. Endi ustoz ko'p savollarni tashladi berdi. Lekin biz xulosa qilib shuni aytamizki, bugun bugungi kunda bo'layotgan parlamentlarda kirishish bilan siz nima qilasiz? Qasam ichasiz. Sizlar qancha kufr qilsanglar, sizlar qancha musulmonlarni o'ldirsanglar, sizlar qancha kofirlarni o'zlaringizga do'st tutsanglar, mujohidlarni o'ldirish bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin, hammasini men qilaman dedi. Ya'ni men vatanga vafodor bo'laman, tog'utga vafodor bo'laman va hokazo boshqa narsalarga vafodor bo'laman dedi. Dinga vafodor bo'laman, Allohga vafodor bo'laman degan gaplar yo'q. Allohga berilgan ahdlarga vafo qilaman degan gaplar yo'q. Aya hilful fudulda ham shunday bo'lganmi? Tushunyapsizlarmi? Hilful fudulda shunday bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Bo'lmasa qandaysizlar bunda istidlol qilasizlar. Qanday qilib buni dalil qildilar? Hilful fudulda kufur, shirk, Alloh taolaning qonuniga qarshi shariat yasayishlik va boshqa <coughs> kufr dinga hurmat qilishlik degan narsa bo'lmagan. Ya sizlar shunday deysizlarmi? Ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nauzu billah kofirlar bilan ularning kufrida ishtirok qildi va qonun yasashga yordam berdi va kufr dinga yordam berdi. Va shuni aytayaptiki, agar islomda ham menga shuni shunday biron ishga da'vat bo'lsa men uni ijobat qilaman. Nauzu billah summa nauzu billah. Kimki shunday gumon qilsa, shunday va tasavvur ham qilsa-ki, Payg'ambar salatu vasallam shunga rozi bo'lgan edi. Va islom dinida ham shunga rozi bo'lar edi. faqad ashhada thaqalayn ala kufrihi va raddatihi va zindaqatihi. Shunday odam jinn inson hammasini o'zining kufri va murtadligi va zindiqligiga guvoh qildi. Tanbih qilib bir narsani aytmoqchimiz bu yerda ki agar biz mana shuni aytib qo'ydikki, hilful fudul bu demokratizmlarga hech qanday foyda bermaydi. Nimaga hilful fudulning ma'nosi nima bo'lgan? Zolimga yordam bermaslik va mazlumga yordam berishlik va mazlumning haqqini olib berishlik, xolos. To'g'rimi? Kufr, shirk, qonun yasashlik, u bu degan gaplar bo'lmagan. Mana agar shu hilful fuduldan istidlal qilib, dalil olib, biz bir tanzim ya jamoat o'rnatmoqchi bo'lsak, bular bizni hadafga oladi. Yo'q, bunda jamoat bo'lmaydi dedi. Vaholaki shu dalil bizga bo'ladi. Ke mazlumlarga yordam beraylik va zolimlarni o'ldiraylik va mazlumning haqqini olib beraylik. Mana bu mujohidlarga, qurol ko'targan jamoatlarga hujjat bo'lish mumkin. Va payg'ambar alayhis solatu vasallam ham shuni ko'zlab aytgandir. Ki agar islomda shunday bironta halif yo ittifoq bo'lsa, o'shanga men kiraman degan. Mana birodarlar, xulosa shuki, hilful fudul degan shu ittifoqda parlamentchi va demokrati demokratchi bularga hech qanday hujjat yo'q. Zaraka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kofirlar bilan o'tirib mazlumga yordam beramiz degan va zolimga qarshi kurashamiz degan. U hozir ham joiz. Kimki hozir ham shuni qilsa, kofirlar bilan o'tirib mazlumga yordam bersa, mazlumning haqqini olib bersa, mushkil emas. Bo'ladi. va taavunu alal birri va taqvo degan narsa bu Qur'oni Karimda bor. Shart shuki dinimiz saqlangan holda tursin. Lekin demokratizmda shunday emas. Mumkin mazlumga yordam beradi u, lekin o'zini dinini sotib qo'yadi. Birinchi o'rinda o'zini dinini sotish kerak u. Ammo hilful fudulda unda hech qanday gap yo'q. Mana bu birodarlar 5-shubha. Shu 5-shubha ko'p xatarlik shuba ekan. O'zi ustoz ham Ustoz Abu Muhammad Maqdisi hafizahulloh kitob ham yozgan shu to'g'risida. Chun bu yerda ko'p xulosa qilib yozgan. 5-shubhaning xulosasi shuki, mana parlamentga kiramiz deydi bular. Nima uchun Allohga da'vat qilamiz dedi. Allohning diniga chaqiramiz dedi. Va haqq gapini aytamiz dedi. Va ba'zi munkarlarni to'g'rilaymiz va da'vatchilarga bor bosimni ozgina kamaytiramiz. Shu yana agar biz kirmasak parlamentga bu parlamentda nasroniylar o'tiradi, shuyuiylar, e, kommunistlar o'tiradi, bedinlar o'tiradi. Ularga tashlab qo'ysak bo'lmaydi dedi buni. Shuning uchun biz kiramiz. Va ba'zilar shunday ham aytadi ki, biz shu parlament orqali shariat o'rnatmoqchimiz dedi. Ustoz shu savolga javobini munozara shaklida tartib qilgan. Birinchi savol shuki, bandalarning maslahatlarini va foydalarini, manfaatlarini va Allohning dinining manfaatini Sizlar ko'proq bilasizlarmi yo Alloh taolo ko'proq biladimi? Agar ular aytsa, ki biz ko'proq bilamiz, unday desa, bo'ldi, sizlar bilan gaplashib o'tirishga hojat yo'q. Lakum dinukum va lana din. Zaraka Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Ma farratna fil kitobi min shay." Biz Qur'oni Karimda hamma narsani aytganmiz dedi. Hech narsani chala aytmaganmiz. Hammasini aytganmiz. va bu demokratlar va ularga o'xshaydiganlarga Alloh taolaning Qur'oni shunday deydi. Ayahsabul insanu an yutraka suda? Aya inson shunday gumon qiladimi ki u bekor tashlanib tashlanib qo'yiladi? Va yana Qur'oni Karimda Alloh taolay aytadi: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Aya sizlar shunday gumon qilasizlarmi ki biz sizlarni bekor, abas hech manfaat yo'q deb yaratib qo'ydikmi? Mana bu dinimizda va millatimizda bor oyatlar, Qur'oni Karim va hokazo Alloh taolaning hukmlari. Ammo demokratlarda shunday gaplar yo'q. Ular nima deydi? Ki ha, insonni Alloh taolo yaratgan, mana shunday yaratgan. U molga o'xshaydi, u ichkiga o'xshaydi, qo'yga o'xshaydi u. Endi o'zini o'ziga o'zi qonun yasaydi. Tushunyapsizlarmi? Mana bu demokratlar shuni demokratlarning bobolari shuni aytgan. Ki inson maymun bo'lgan. Buni hech qanday shariat yo'q, qonun yo'q. Mana endi o'zi nimani bildi, endi o'ziga o'zi qonun yasar ekan. Bu birinchi savolning ikkinchi juz bor edi ki agar ular aytsa, yo'q Alloh taolo ko'proq biladi. Nima qilish kerak uni Alloh taolo biladi. bandaga va Allohning diniga qaysi narsa ko'proq manfaatlik Alloh ko'p biladi desa, endi biz so'raymiz ikkinchi savol. Ki agar Alloh taolo ko'proq biladigan bo'lsa, endi eng katta manfaat inson uchun nima ekan? Alloh taolo <clears throat> qaysi maqsad uchun shu kitobni nozil qildi? Va qaysi maqsad uchun payg'ambarlarni jo'natdi? Va jihodni, shahodatni Alloh taolo ummatga berdi. Va qaysi maqsad uchun islom davlat o'rnatiladi? E xilofatni o'rnatamiz deb da'vo qilayotgan odamlar deb savol berdi. Agar ular javobda oyoq buyoq aytsa, yo'q, Allohning maqsadi shu ekan, bu kitobning maqsadi shu ekan desa, biz ularga aytamizki, yo'q, oyoq buyoq gaplarni aytmanglar. shuni aytinglarki, Alloh taolo la ilaha illalloh shuni tushuntirish uchun, shuni o'rgatish uchun shu ummat, shu insoniyatni yaratdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibodat uchun. La ilaha illalloh ma'nosi nima? Boshqa ibodatga loyiqim yo'q, magar kim? Alloh. Uning ma'nosi shuki, ki Alloh taolo shu dunyoni tauhid uchun yaratdi. Alloh taolo shu dunyoni nima uchun yaratdi? Tauhid uchun yaratdi va tauhidga qarshi bo'lgan hamma narsaga va tauhidga qarshi bo'lgan hamma narsa, shirk bo'lsin, kufr bo'lsin, Alloh taolaga barobarma yo sherikma har xil ilohlarni keltirishdan Alloh taolo qaytirdi. Shunday bo'lsa, endi aytinglar dedi. Alloh taolib bir dinini jo'natgan. U din islom dini ekan. Ammo sizlar yana bir dinni yasab qo'ydilar. U demokratizm dini ekan. Va <coughs> Alloh taolo Qur'oni Karimni jo'natdi. Ammo sizlar dastur degan bir kitobni yasab qo'ydilar. Endi qanday bo'ladi? arbabun mutafarriquna khayr amillahul wahidul qahhar. Ko'p ko'p ilohlar, har xil har xil ilohlar yaxshimi? Ya Alloh Vohidul Qahhor u yaxshimi? Bundan keyin aytadiki, sizlar da'vatini ham bahona qilasizlar. Ke biz parlamentga kirsak da'vat qilamiz dedi. Qanday qilib da'vat qilasizlar dedi. Sizlar islomning eng birinchi asosini urib tashadilar. Eng birinchi asosi nima edi? Tauhid. Ya'ni hukm qilish Allohning sifati. Lekin sizlar buni urib qo'ydilar. Bundan keyin qanday da'vat qilasizlar? Nimani da'vat qilasizlar? Misol uchun sizlar agar ariq ichishni harom deb qonun yasab e, qonun yasaymiz deysizlar, nimani hujjat qilasizlar? Qalallohu qala rasul deysizlarmi? Tushunyapsizlarmi gapni? Ya'ni agar sizlar da'vat qilamiz va dinni shu orqali parlament orqali o'rnatamiz deysizlar, mana misol ariq ichish harom deb bir talabini qo'ydilar. Hozir nimani hujjat qilasizlar? Qalallahu qala rasul deb yozasizlarmi? Agar sizlar aytsizlarki, ha, qalallahu qala rasulni yozamiz Qur'on va hadisdan hujjat qilamiz. Biz aytamizki, kazabtum. Sizlar yolg'onchisizlar. Zeraki demokratizm dinida va sizlarning shu tariqalarda hech qachon buni imkoniyati yo'q. Mana shu narsa harom ekan nima uchun Alloh shunday degan, Allohning rasuli shunday degan deb qonun chiqmaydi sizlarda. Balki sizlar shunday deysizlar, ariq ichishga ijozat yo'q. Nimaga? Ikkinchi banda shunday deilgan, 24-band shunday deydi, 25-band shunday deydi. Go'yaki sizlarda agar bironta narsa harom bo'lsa, u shuning uchun harom emaski, Alloh taolo harom qildi. Yo'q. U shuning uchun harom bo'ladiki, biz dasturimiz uni harom deydi. Tushunyapsizlarmi? Mana qanday deysizlar ham hech sizlarning gaplari to'g'ri kelmaydi demoqchi. Agar sizlar bir narsa qilib harom e, ariqni harom deb hukm chiqardilar. Bu qaysi asosda bo'ldi? Dustur asosida bo'ldi. Kitobulloh asosida ya sunnat Rasululloh asosida bo'lmadi. Shunday bo'lsa shariat emas bu, balki bu hukmu dastur, hukmu shab, hukmul jamoahir, dusturning hukmi demokratizm dustur manhajning hukmi, xalqning hukmi va jamhur shuni so'raydi deysizlar. Xullas sizlarning bu tariqasi tog'utning shariati. Tog'utning hukmi. Va Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lin-nas" demagan Alloh taolo. To'g'rimi? Ma'lum hammamizga. Inil hukmu illa lillah. ki hukm faqat Allohniki bo'ladi, hukm xalqniki bo'lmaydi. Va nihkum baynahum bima anzalalloh. Va Alloh taolo nozil qilgan shariat bilan hukm qiling ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Dedi Alloh taolo bimisli ma anzalalloh demagan. Ya'ni shariat kabi boshqa kitobdan hukm qiling demagan. Ya bima nassa alayhi dustur val qonun demagan. Ya'ni qonun nima deydi, dustur nima deydi, shunga qarab hukm qiling demagan. Balki bu hammasi mana yangi mushriklar, demokratlar bularning kitoblarda bor narsalar. Yana bir masala shuki, bu demokratlar hamma narsani agar qabul qilsa oxirida sizga aytadi, birodar, agar biz parlamentga kirmasak, bu parlamentlarda faqat yahudiylar o'tiradi, nasroniylar o'tiradi. Ko'p ziyon bo'ladi dedi. Shuning uchun biz o'tiramiz dedi. tushunyapsizlarmi alloh taolo qur'oni karimda aytadi "Va la vala yahzunkallazina yusari'una fil kufr kufrda shoshilayotganlar kufrda musobaqa qilayotganlar sizni g'amgin qilmasin innahum lan yadurulloha shay'a bular alloh taolaga hargiz zarar yetkazilmaydi yuridullohu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah alloh taolo shuni iroda qildiki oxiratda bularning hech qanday nasibasi bo'lmasin va lahum azabun azim va bularga bir buyuk katta azob bor. Ha agar sizlar ham bular kabi bo'lsanglar, bular bilan o'tiringlar dedi. Bularning kufrida ham ishtirok qilinglar, bularning shirkida ham ishtirok qilinglar. Lekin agar sizlar bular kabi bo'lmagan bo'lsanglar, Alloh taolo sizlarga shuni buyruq qildi Niso surasida, ki shunda majlislardan uzoq bo'linglar. Shu majlislarda o'tiradiganlardan uzoq bo'linglar. Bular bilan birga o'tirmanglar. Bular bilan birga o'tirsizlar, sizlarning hukmi ham bular kabi bo'ladi. Shu oyatni eslanglar. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستك yukfaru biha va yustahza'u biha. Alloh taolo Qur'oni Karimda shu oyatni nozil qildiki, agar sizlar ishtilar ki Alloh taolaning oyatlarga kufr bo'lyapti, masxara bo'lyapti. Hukm nima? Fala taqulu ma'ahum. Fala taqudu ma'hum. Hatta yahudu. Bular bilan o'tirmanglar dedi Alloh taolo. Mana Alloh taolaning hukmi shu. Agar o'tirsanglar Alloh taolo ki innakum idzan mithluhum. Agar sizlar shu Qur'oni Karimga masxara qiladiganlar, Qur'oni Karimga kufr qiladiganlar bilan birga o'tirsanglar majlisda Alloh taolo aytadiki: "Innakum idzam mithluhum." Sizlar ham xuddi shularga o'xshab ketasizlar. Va Alloh taolo bularni hammasini munofiq va kofir deb mana hukm qildi. Innalloha jami'ul munafiqin val kafirin fi jahannam jami'a. Alloh taolo kofir munofiqlarni va kofirlarni hammasini jahannamga jam qiladi. Mana shuning uchun biz da'vat qilamiz bu demokratlarga. Ke shunday ko'p ishlar bo'lgandan keyin ham sizlar shunga shuni tushunmadilarmi-ki bu sarih shirk ekan, sarih kufr ekan. Shu demokratizm Allohning dini emas, balki bu boshqa din ekan. Bu tauhid millati emas, boshqa millat ekan. Nima uchun bo'lmasa sizlar shunday ko'p shu demokratizmga muhabbat qilib qo'ydilar? Zaruha lahum. Bu kofirlarga qo'yinglar buni. Kofirlarga tashlab qo'yinglar buni. Kofirlar o'zi xohlagan narsani qilsin. Wattabi'u millata Ibrohim hanifa va ma kana min al mushrikin. Va e o'zlarini musulmon deb yurgan odamlar. Ibrohim alayhisolatu vasallamning millatga ittibo qilinglar, ergashinglar. Ibrohim alayhisolatu vasallam mushriklardan bo'lmagan. Va Ibrohim alayhisolatu vasallamning navirasi Yusuf alayhisolatu vasallam zindonda qamoqxonada o'tirgan vaqtida aytgan narsani aytinglar. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah va hum bil oxirati hum kafirun. Men Allohga iymon keltirmaydigan millatni tark etdim. Va hum bil oxirati hum kafirun va shu millat Alloh va shu millat oxiratni inkor qiladigan millatdir. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام aytadiki men o'zim bobolarim Ibrohim, Ishoq, Yaqub alayhimussalomning millatiga ergashdim. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Bizga Alloh taolo bilan hech qanday shirk keltirishga ijozat yo'q. Zalika min fadlillahi alayna وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون bu Allohning fazli bizga va odamlarga bu bizga va odamlarga Allohning fazli bo'ldi walakinna aktharan nas la yashkurun lekin ko'pchilik shu ne'matga shukr qilmaydi va shu ne'matni qadrlamaydi mana bu yerda ham shu aytilganki aksar noshukr bo'lar ekan tushunyapsizlarmi ko'pchilik noshukr bo'lar ekan. Ey qom, tog'otlardan uzoq bo'linglar. Ularning majlislaridan uzoq bo'linglar. Ulardan bezorligini e'lon qilinglar va madomaki bular shu nohaq demokratizmda bor ekan, ularga kufr qilinglar. Hada huval haqqul mubin. Mana bu ochiq haq ekan. Va nurul vadihul mustabin va oshkor, vozih, yoriq ekan. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Lekin aksar odamlar shuni bilmaydi. Lekin aksar odamlari shuni bilmaydi. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وبز har ummatda payg'ambarni jo'natdik. U payg'ambarning ishi nima edi? Da'vati nimadan iborat edi? An ibudulloh, Allohga ibodat qilinglar. Tauhid aqidasini qabul qilinglar. Vajtanibut tag'ut va tag'utlardan uzoq bo'linglar. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله bulardan ba'zilarga Alloh taolo hidoyat qildi va ba'zilarga zalolat vojib bo'ldi yana Qur'oni Karimda Alloh taolo Yusuf surasida aytadi arbabun mutafarriquna khayrun amillahul wahidul qahhar ko'p ko'p xudolar yaxshimi amillahul wahidul qahhar ya yakka qahhar bo'lmush Alloh yaxshimi ya yakka qahhar bo'lgan Alloh yaxshimi ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الله دان tashqari sizlar ibodat qilayotgan narsalari bu nomlaridir. Sizlar va bobolaringiz buni nomlab qo'ygan. Ma anzalallohu biha min sulton. Alloh taolo bunga hech qanday hujjatni nozil qilmagan. Inil hukmu illa lillah. hukm faqat Allohniki bo'ladi. Amara alla ta'budu illa iyyah. Alloh taolo buyruq qildi ki Allohdan tashqari boshqa hech kimga ibodat qilmanglar. Zalika ad-dinul qayyim. Mana shu mustahkam dindir, walakinna aktharan nas la ya'lamun. Lekin aksar odamlar shuni bilmaydi. Mana bu yerda ham demokratizmga yana raddiya. Aktharan nas la ya'lamun. Demokratizmning asosi bo'lmuş aksariyatga mana 2 3 necha marta rad ketyapti shu oyatlarda ham. Oldin ham ko'p oyatlarni o'qib berganmiz. Ishtanibuha ya qom ey meni qomim shundan uzoq bo'linglar va demokratizm va demokratlardan bezor bo'linglar, bularning shirkdan bezor bo'linglar, vaqt tugab qolishdan oldin. Shunday bo'lmasinki, bir kun keladi, sizlar orzu qilasizlar, lekin vaqt o'tgan bo'ladi. O'sha vaqtda pushaymonlik va afsus qilish hech foyda bermaydi. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Qiyomat kunida tushunib oladi hammalar, lekin o'sha vaqtda foyda bermaydi. Nadomat, pushaymonlik, sharmindalik foyda bermaydi. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة وإرجشكنlar Bundan oldin ham oyat bor, uni oldin darslarda ham aytganmiz. Iftabarra allazina tubi'u min allazina tabau. Ergashilganlar ergashganlardan bezorligini e'lon qiladi. O'sha vaqtda bular aytadi ergashganlar va qala allazina tabau. Ergashganlar ergashganlar aytadi: "Law anna lana karatan." Ey kosh, qaytish imkoni bo'lganda biz qaytar edik. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا va biz ham bular kabi bulardan bezorligini e'lon qilar edik. Bugun bizdan bular bezorligini e'lon qildi, biz ham bezorligini bulardan e'lon qilar edik. Lekin vaqti o'tdi. Kazalika yurihimullohu a'malahum hasaratin alayhim. Mana shunday Alloh taolo ularga ularning amallarini ularga bir hasrat, musibat qilib ko'rsatadi. va ma hum bixorijina minan nar va ular jahannamdan chiqilmaydi. Ishtanibuha al-an. Ya'ni ko'p dardlanib, alamlanib, ya'ni ustoz musulmon ummatni chaqiryapti-da. Ke ummat hozir bundan uzoq bo'linglar. Va qulu li ahliha. Va demokratlarga aytinglar, agar sizlar Ibrohim alayhisolamning millatida bo'lsanglar, va payg'ambarlar anbiyolarning yo'lida bo'lsanglar, shuni aytinglar. Ya abidal al wad'iyya va dasatir al ardiyya. Ey soxtama qonunlarning bandalari va yerlik dusturlar manhajlarning bandalari va ya ashaba dinid demokratiya ey demokrat dinning do'stlari va ya ayyuhal arbabul musharri'un ey shariat yasab turgan ilohlari Inna nabra'u ila Allahi minkum wa min millatikum. Biz silardan va sizlarning millatidan bezorligini e'lon qilamiz. Kafarna bikum. Biz silarga kofirmiz. Silarga kufr qilamiz. Va bi dasatirikum ash shirkiyya va bi majalisikum al-wathaniyya. Silarning bu shirki dusturlar, manhajlar va silarning shu butxona kabi majlislar shunga biz kufr qilamiz. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وبز واسلارنين أرسدا biz va sizlarning oralaringizda adovat va yomon ko'rishlik oshkor holatda bo'ldi qiyomatgacha hatta tu'minu billahi wahdahu hatta sizlar Alloh wahdahu la sharik yakka مَنَا iymon keltirsizlar mana dushmanligimiz adovatimiz وشا وقت جتا دوام تدا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله تعالى بزجا حق دين جه هداية قسن حق دين استدى صابت قدم قسن توفيق بيرسن إن شاء الله الله تعالى بزجا كورسات كان يول قلتش يعني جهاد و تلبلن دعوة قلب شو أمتنا إن شاء الله ترقي يولغا يولب قيامز ديب نيت قلب چقتك shariat ya shahodat yo'limiz, da'vat va jihad tariqamiz. Inshaalloh shu da'vat yo'l va jihad yo'l. Da'vat musulmonlarga va jihad bu kofirlarning kallalarini kesishga inshaalloh shu yo'lda yurib, ashiddau alal kuffar ruhamau baynahum bo'lib, kofirlarga qatti o'zaro mehribon bo'lib, inshaalloh shu dinimizni, islomimizni va Alloh taolaning kalimasini oliy qilishga qonimizni berish va jonimizni berishga chiqdik. Alloh taolo ummatga ham nasib qilsin va bizga ham nasib qilsin. Alloh taolo oqibatimizni go'zal qilsin. Demokratizm degan bu yangi din, mufsid va xabis sassiq shu nizomdan Alloh taolo butun ummatni saqlasin va demokratizmga da'vat qilyotganlarga birinchi o'rinda Alloh taolo hidoyat bersin. Bo'lmasa Alloh taolo ulardan shu er yuzni pok va tozalab qo'ysin. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آخر ديانا أستاذ أبو محمد مقدسي فك الله أسره نين حق قد واقب قيامس الله طلبك شيقا طاوت لارنين زندان لاردان نجات بير قيسن ويانا هم قنجة براد اللارمز وأكوك لارمز سنجل لارمز زندان لارد أترغن بوسا الله طلب هم لاغا نجات بيرسن آمين. آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته